Egun honen zuleak espero dutu dauna pasadu zuela eta idorteak eta beruak ez zaituztela gehiagi zanpatu. Enai sobera luzatuko gaiuntaz, aski aipatua izan baita azken aste horietan, eta norazpait bizkat mingotsa da, uda baino lehengo azken kronika Nafarroako sutei buruz izaitea, eta horren ondotik Europa osoan zenbat sute gehiago izan diren hartzea. Baina gertakari horieta zaratago, arreta deitu dit ere erabakitzaile askoren joera, Frantziako ingurunen ministroa adibidez. Aitortzen dute klima aldaketa hor dugula dagoeneko eta ez dela geldituko, baina ituriz ez dute deus egin nahi horren aurka. Horrekin bizi beharko omen dugula erranez, berez begiak itxi eta arozoa esistitu ez baliz bezala egin arazi nahi digute. Kronika horietan, aipatu izan dut behin baino gehiagotan COVID pandemia, iduritzen zitzaidalako ere gizarte mailako azterketa bat izan zitekela. Lortzen baginu arazo sistemiko hori ulertzen eta prebentzioa lantzen, klimaldaketa bezalako arazo handi batentzat hobe prestatua ginateke. Hortan ere, eta neurri handi batean erabakitzaile askorengatik arazoak segitzen du, erraten digute horrekin bezi beharko dugula, baina gauza bera orain begiak itxi eta arazoa existitu ez baliz bezala egin. Aldiz, lapurdiko jatetxeetan ezin delarik langile aski atxeman, hemengo etxe bizitzaren presioengatik ezin baitute hurbil bizi, eta urrunago egonik garraioak diru eta denbora gehiagi hartzen dituelako, hau ez da konsideratzen horrekin bizi beharreko gauza bat dezala. Argi da azken finan zer duen garrantzia gure mundu untan, gure osasuna edo gure etorkizuna baino kontsumoa. Halere, estatu mailakoak ez dira erabakitzaile bakarrak, eta tokian tokiko bada ainitz egiteko. Segi behar dugu urbileko autetxiekin lanean, eta udazken osoan bizi elkarteak formakuntza ziklo bat antolatzen du, Ipar Euskal Herriko autetxi guzientzat. Tokiko maila baita maila egokia klimaren arazoa ulertzeko eta horren aurka funtsezko ekimenak lantzeko.